Ja sam zamislio da govorim o nečem drugom, dakle, međutim, izabrali smo taj naslov jer je... Jer je... Uh, islam, jer islamski brak presta predstavlja to kako smo nazovili. Međutim, uh, ono o čemu želimo govoriti jeste u stvari umješnost i umjetnost rada sa ženom kada se njoj, na njoj zasniva i na njoj počiva jedan od velikih temelja ličkog života, a to je brak. Brak je inače riječ za koju žude ljudska srca i ona rastosanje prsa. I to je jedna od najvećih blagodati uopšte koje je Allah Đelšanu podavio čovjeku na menjavu. Zato kaže Allah Đelšanu, a on bila i na šeitanu rađim, ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهم إليهم لتسكنوا إليها od znakova Allahove mudrosti, dakle, njegovog savršenstva, njegovog stvaranja jeste i to što za vas od vaše vrste stvara žene. Kaže Allah Đelešanu, pogledajte zaista u ovom suajtu velike povuke. I nastavlja dalje, li teskuru ilaiha, da se uzmi smiriti. Da se uzmi smiriti. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً I učinila između vas ljubav i samilost. Između muškarca i žene, koji nisu ništa, ni po krvi, ni po bilo kakvoj drugoj vezi. Dakle, ništa je, a pogledajte kako je Allah Đelešan između to dvoje ljudi, učinio da, da se zbliže, tisne intimni i da se njihova srca međusobno zavoli. Dakle, zaista je u tvoj velika mudrost. Inne fi dalike le ajati mi komunjete farkavu. Kad uzvišeni, zaista su u tome dokazi, jasni dokazi za one koji razmišljaju. Za one koji koriste svoje mozgove u onom čemu je Allah, u čemu je Allah što mi stvori. Temet ovoga braka jesu muž i žena. Allah će rešavu je spojio njihova srca i uspostavio je ljubav i samilost i sigurnost i smirenost, zadovoljstvo i divnost i prisnost i sreću, sreću koju, koju ostavim kroz taj brak. Allah će li sam odredio da muž, dakle da muškarac u braku bude taj koji će voditi ovu instituciju. Kada je Allah će li objavio, el ređeru kao vamuna, ale nisa, muškarci vode brigu o Dakle, oni su ti koji vode, vode porodicu. Oni su glava porodice. I ovaj govor večeras prvenstveno je upućen vlasnicima ili vlasniku ove kraljevine u malom. Da, kraljevina u malom. Zaista je porodica, odnosno brak, tako nešto. I zato muž je vladar u svojoj, svojoj porodici. Zato ti koji si vladar u svojoj porodici, ako želiš sreću, svom posjedu i svojoj hranjeni i ako želiš duševno zadovoljstvo i smirenost, moraš učvrstiti vlast. Moraš povezati konce i moraš se brinuti o tom posjedu onako kako je Allah Đerlešanovu zadovoljan. Dakle, moraš se brinuti o tom posjedu sa svim njegovim ruknovima, šartovima i adavima koje je Islam propisao. Neka strane ne sluša. Treći brat je rekao da se njegova žena ne brine u djecu. Ne zna odgaja djecu. Ne pokorava mu se kako treba i tako dalje. Ima dosta tih priča i s jedne i s druge strane i dosta tih prigovora od strane braći posebno i kao ti, ti prigovori su upućeni samo ženama kao da su one krive za sve moguće probleme koji se dešavaju u braku. Ispravan i sunnetu. Ako se ne vratimo Allahu Đelešanu koji je stvorio muško i žensko, koji je stvorio muškarca i žene i odlikovao svaku od njih određenim vrijednostima i osobenostima koje dopunjavaju jedna, jedna drugu. Zatim, razmišljajući o svemu ovome, lako je zaključiti da su uzrok problema obodvoje. Ne može se nikada posmatrati problem u porodici samo jednostrano. Samo od strane, da su problemi samo Jer svako od njih ima svoju narav, svoju šumu, svoje težnje i svoje žene. A bračna zajednica, bračni život moraju biti protkani brzunim pomaganjem, saradnjom, ljubavom, poštivanjem i tako dalje. I osnovno pravilo, znači sestre, na početku koje ja želim pogriješi. Wa khayrul hattarina tawabu. A najbolji griješnici su oni koji se stavu kajeti. Wallahi, ovo je veli hadis. Svaki sin Adamu, bio muško, bilo muško, bilo žensko, griješi. Sigurno je griješi. A najbolji griješni su oni koji se ja ću pokušati tebe da vas položim. Ako tako ne budemo postupali, nemoguće nam je da živimo zajedno. Dakle, život je nemoguć ako tako, ako tako ne budemo postupali. Dakle, ako ovo svakino piše nam jasno da su uzrok svih problema u braku oba, oba dvoje, dakle, muškarac i žena. Zato ćemo govoriti o mužu i ženu, a večeras posebno se obraćamo muževima. Zašto govorimo i zašto se obraćamo prije svega muževima? iz nekoliko razloga. Prije svega zato što muškarci nosi odgovornost u braku i oni su spremni da osaguraju na mnogim problemima i poteškoćama od žena. Druga stvar, zato, braće i sestre, ako čovjek nauči, dakle ako muž, čovjek kao muž, nauči kako će raditi sa svojom ženom, kao svojom suprugom, kao svojim životnim drugom, U njegovim rukama su ključevi sreće za njegov brak, za njegov, za njegov srećan život. I treći, zbog toga što se čovjek brine o ženi i on glava porodice. On je onaj koji zabranje i naređuje i to nema niko pravo u njegovoj kraljevi osim on. Dakle, on je, on je taj koji se brine o porodici i o bravo. Kako to odnosi sa radom sa ženom mogu biti umjetnosti? Braće i sestre, brak nije samo udovoljavanje strastima. Brak nije samo izgradnja kuće. Brak ne znači samo rađanje djece, niti zarađivanje obskrbe, trčanje se što više zaradi, da se što više donese u kuću, jer to može svaki muškarac. To pretežno može skoro svaki muškarac uraditi. Zašto? Zato što je obskrbalo Allahom rukama. Allah je Arvezar, nije muž. Nije mi može. Međutim, brak ima svoja šarijatska pravila. Ima svako od njih, svako od braći drugova ima svoja prava i svoje dužnosti. Zato žena ima svoja prava i dužnosti koje svaki muž, svaki muslima treba dobro, dobro da upozna. I zato ovu umjetnost rada sa ženom nećemo braći i sestre uzeti od bjelosvjetske umjetnica, niti ćemo uzeti ovu umjetnost iz američkih i evropskih filmova, nego ćemo umjetnost i umješnost rada sa ženom uzeti od Mustafa i sallallahu alaihi wa sallam. Život Rasula sallallahu alaihi wa sallam je vrhunac sreći, zadovoljstva i onaj ko proučava i ko čita sir Rasula sallallahu alaihi wa sallam i njegov život kao muža, vidjet će u njegovom odnosu prema ženama veličanstvene primjere ljudi ljubavi, samilosti, pažnje, pomaganja, nježnosti i svih ostalih lijepih osobina. Zato Allah Đelešanu naređuje, naređuje u Kur'anu ženama poslanika sallallahu alaihi wa sallam da kažu sve što se dešava u kući poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Da svima to obznane. Allah, poslajte što kaže Allah sallam, kako upozorava žene poslanika sallallahu sallam. Kaže, Abu Billah min šeitan rajim, وَذْكُرْنَ مَا وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَحِكْمَةِ I spominjite, spominjite ono što se uči u vašim kućama. Ili ono ajeti koji se objavljuju i mudrost. Dakle, ajeti koje Allah objavljuje mu, a šta je ovdje hikmet? U Fesiri kažu da riječ hikmet kad dolazi zajedno sa riječ kitab, jedno znači Kur'an, drugo znači sunnet. Dakle, uvažene poslanika sallallahu alaihi wa sallam, obavijestite muslimane i muslimanke o svim detaljima iz vašeg bračnog života s poslanikom Najintimnije stvari kažete, svima to obznanite. Zašto? Zato što Allah nam kaže da kad kan rakum fi rasulillahi usatun hasan. Zaista vi u Allahu poslaniku imate, imate najljepši uzor. Jer Resul sallallahu alaihi wa sallam je uzor u svemu. I mi se moramo vratiti njegovom sunnetu i njegovoj siri i upoznati njegov život, bračni život također, koji je zasnovan na poslanstvu. Dakle, svaki potez koji je napravio, sve što je učinio, to je uradio na osnovu direktne intervencije s nebesa. Te dakle, Allah Želvešanu ga je naučio i odgojio kako će se ponašati u svakoj situaciji. zato im je život težak. Zato im je život težak i traže izlaza tamo gdje izlaza ne je. A kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, لَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْلِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدِ Ostavljam, ostavljam vam dvije stvari, ostavio sam vam dvije stvari, koje ako ih se budete pridržavali, nećete nikada zalutati posljedne. Dakle, i kad ja ne budem među vama, Dakle, šta je porukalo mene da govorim o ovome? Prva stvar jeste objašnjenje islamskog braka i odnosa muškarca prema ženi i njenim pravima i obavezama koje ne poznaju mnogi muškarci, Koje ne poznaju mnogi muževi. Ja ovdje, braći i sestre, nisam došao da pametujem, niti da nekoga učim. Nisam došao kao učitelj, nego sam došao da svi sebe i vas, a sebe prije vas, upozorim na sunnet poslanika sa alejhi ve i na njegov odnos u braku, jer od toga zavisi, zavisi budućnost naše zajednice, od toga zavisi i naše potomstvo i stabilnost u našem, u našem žemaru. Druga stvar, da upoznamo primjer, da spomenemo primjer lošeg odnosa, odnosa prema ženi, koji koji su poznati i prisutni, prisutni među nama. Što se tiče odnosa islama prema ženi, Braće i sestre, mi nikada nećemo reći kao muslimani, kao oni koji vjeruju Allaha Čerlašanu, kao što je rekao jedan neislamski pjesnik, kao što je rekao jedan nemusliman, žene su šeitani koji su stvorene za nas i utječe se Allahu od prokletog šeitana. One su osnov i uzrok svih belaja na zemlji, bilo da se radi o dunjavučkim i stvarima. Dakle, nikada tako neće stvoreni za nas i nema ni jednog čovjeka na dunjalu, a da ne žudi da pomiriše taj posljednjak. Dakle, takav je odnos muslimana prema ženi, prema njegovoj, prema njegovoj suprugi. I treći razlog je taj što se mnoge sestre također žali na loš odnos muževa prema njima, na loš ahlak, tako da ne samo da nije prisutno vrijeđanje, malovažavanje, nego ima i tuče i primjerje sile i svi oni stvari s kojima Allah Đelešanu nije zadovoljan. I četvrti uzrok, četvrti povod za ovo jeste bračni život Rasula sallallahu alaihi sallam koji je uzorak i primjer uzvišenog odnosa prema ženama i mogla je vjernik ne čitati o životu Rasula sallallahu alaihi sa njegovim ženama i uporediti to sa našim stanjem a da, a da neće zaplakati zbog teške situacije u kojoj se mi, u kojoj se mi nalazimo i bračnim drugovima koji se nazivaju muslimanima. Resul sallallahu alaihi wa sallam je bio milosti i lijepog ahlaka i uskoro ćete čuti inša Allah zadivljujuće primjere njegovog odnosa, odnosa prema ženima, ženama. Kad je riječ o ovoj uvječnosti u braku i rada, uvječnosti rada sa ženom, to prije svega podrazumijevamo metode i sredstva koje čovjek kao muž treba da upotrebi u odnosu sa svojom ženom kako bi našao mjesto u srcu svoje žene i kako bi brat bio srećan i zadovoljan. Zato ćemo spomenuti prvi metod. Prvi metod koji želimo spomenuti jeste ljubaznost i nježnost. I ovdje prije svega mislimo na nježnost muža, muža prema ženi. I nemojte se čuditi ovom govoru i ovim riječima, zašto spominjemo ove stvari? Bez obzira što čak ima i način koja će se možda i koja se već podsmijavaju, vallahi da je ovo iz mog džepa, da je ovo iz moje glave, ja ne bi govorio o ovome. I ovo nije govor o mom životu, niti o vašem životu. Ovo je iz sire Resula sallallahu alaihi wa sallam. I zato spominjemo ove stvari i ne stidimo se toga. I ne stidimo se toga. I zaista je Resul sallallahu alaihi sallam bio primjer najbolji za to. Baš nježnost, da, nježnost prema, nježnost prema ženi. I ljubaznost je najbolji metod, metod za dobijanje srca svoje žene. Poslušajte kako je poslanik sallallahu alaihi sallam postupao sa svojim ženama. Od ove nježnosti i ljubaznosti prema ženi jeste nazivanje ili dozivanje ženi najljepšim imenima ili umiljato dozivanje ženi Pogledajte kako Resul Sala Selem doziva svoju ženu Aishu. Kad god nešto od nje zatraži, jedan put kada je Melek Džibril došao, pa ste Melek Džibril dolazi da posela na Aishu. Kaže Resul Sala Allaho Aishu Selem, Ja Aish, ne, ne kaže o Aisha, ja, nego izostavlja jedno, jedno slovo. Da bi, da bi što više, da bi bio što umiljaniji, da bi se, da bi se, da bi što ljepše se ponašao prema njoj, kaj ja Aish, Hada Džibril, Jukrimu Kisalanu. Ovo je Žibril i on ti šalje Kad došao je Žibril, ona ga ne vidi. Ali da vidi poslanik sa selam kaže selamite, selamite Žibril. Dakle, dozvoljeno je čak u imenu koje ona voli izostaviti po jedno slovo kako bi se što više tepalo ženi i kako bi se što više umiljala. Da bi znata neš pokazao svoju ljubav i paži nježnost, nježnost prema njoj. Nekada bi se obraćala i više sa riječima Ja umegra, o rumenak, Tako bi je, tako bi je, tako bi je nazivao. Dakle, da bi pokazao svoju, svoju ljubav, ljubav prema njoj. Muslim bilježi hadis od Aisha radijallahu ta'ala an u pogledu, u poglavu o postu. Kaže Aisha, Rasul sallallahu alaihi sallam bi poljubi jednu od svojih žena, a postio je. Zatim bi se nasmijao. Zatim bi se nasmijao. Nesai bilježi hadis također od Aisha radijallahu ta'ala an i kaže Rasul sallallahu alaihi sallam je pošao jednog dana na Pa sam mu ja rekla, ja postim u Allahu poslaniče. A poslanič se sve kare, i ja postim. I poljubio me. Dakle, pogledajte, dakle, od tih primjera nježnosti i prema ženi jeste poljubac. Zašto? To nije poljubac u, koje, u kojem se nalazi strast, koji odaje strastvenost. Subhanallah, vallahi nije, kako će biti strast u obodve posti? Obodve posti, da su sve sve posti a iša posti, a i, u ibadetu su. Ali Resul sallallahu sallam je poljubio poljubce koji odaje, odaje prijateljstvo, odaje ljubav, ljubav, nježnost i samilost. Dalje, jedan od sljedećih metoda jeste davanje hrane. Bilježi Buharija i Muslim, hadis od Sari Gemi Vekasa, da je rekao, Resul sallallahu alaihi sallam, zaista što god da podijeliš na Allahom putu, to je sadaka. Čak, ako staviš zalogaj hrane, pazite, to su riječi Resulasa, ako staviš zalogaj hrane svojoj ženi u usta i to je sadaka. Pa kaže imam nebe, vi objašnjavajući šta znači ovaj hadis, kad je to stavljanje hrane u njena usta, je znak zavođenja žene i žene da imaš svojom suprugom, da imaš svojom ženom I ne samo to, nego kaže, pogledaj što se čudite ovome, ima još hadis koji jasnije pojašnja ovo. Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam, wa fi bila i rahadikum U polnom odnosu sa jednog od vas vašom ženom je sadaka. Kaže, ja Rasulallah, kako? Zar kad nekom od nas dođe strast koja bi dobili sa, sa svojom ženom, ima nagrod za to? Kaže sa sallam, da. Zar ne, kada bi to neko uradio na haram način, da ne bi bio imao kaznu? kaže bi tako isto da to uradi na halal način na svojom ženom ima nagradu. Braćo, na ženu utiče svaka stvar i ostavlja trag, bilo mala, bilo velika. Nekada čovjek uopšte ne mora ulagati veliki trud. Ne mora ulagati veliki trud da bi udovolio, udovolio svojoj ženi. To su sitnice. Sitnice koje za tebe ništa ne znači, ali ostvariš, ostvariš cilj ostvariješ cilj i ostvariješ zadovoljstvo svoje žene. Zato se ovaj odnos prema ženi zove umjetnost. Jer naša vjera je zasnovana sva na ljubavi. Pogledajte kako je se na ibadetu, na nagradi, svaki tvoj korak na mešćinu, tvoj lijep odnos prema bratu, tvoj osmijeh u lice brata, tvoj odnos sa tvojom ženom, da sve imaš nagradu. Ako je Allah za sve, za sva dobijaš, dobijaš nagradu. To kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, najbolje imana su oni ljudi koji su najljepšeg alaka. I kada je Aisha ili jedna od njegovih žena, ako se neka sve sve upitala, ako žena na Dunjaluku bude udana za jednog čovjeka, pa on umri, pa se uda za drugog, na sudnjem danu, ako budu svi u džennetu, kome će ona biti žena? Kaže Prof. Selem, onome koji je bio ljepšeg hlaka. Onome koji je bio, koji je bio ljepšeg hlaka. Druga stvar, ili treća, treći metod u radu sa ženom, sa suprugom, jeste prelaženje preko grešaka u bradu. Posebno ako su ove greške vezane za dunjalučki život i dunjalučke probleme, zato želimo da te ovo čovječe koji si oženit, koji ima suprugu, posjetim na neke, posjetimo na neke stvari. Prvo, ne zaboravi da ti živiš sa ljudskim stvorenjem. Dakle, sa ženom koja je ljudsko stvorenje, a pravilo je šarijatsko, kako smo malo rekli, svaki sin Adamo griješi. Druga stvar, ne zaboravi da živi sa ženom. Ljudsko stvorenje, pored toga, ne zaboravi da je ona žena. A poslani sve selem kaže, žena je stvorena od krivog rebra. Žena je stvorena od krivog rebra, da to gleda kako ćeš sa njom postupati. I treći, ne zaboravi također da ona ima pune ruke posla u kući, sa djecom u pripremanju hrane, u čišćenju kuće i tako dalje. Ako pogriješi u nečemu toga, pređi preko te greške, oprosti joj. Nemoj da budeš čovjek prijetje naravi. Nemoj da budeš težak insan. Nemoj da budeš od onih koji će na svaku grešku za što radovati. Koji će ženu plašiti svojim pogledom, svojim odnosom prema njoj, svojim, svojom galamom i tako dalje. Zatim pogledaj sebe. I ti si isto također insan. I ti si griješnik. Pun si grešaka. Pun si grešaka i grešaka imana. I zašto reaguješ i najutiš se kad je u pitanju greška kod žene, a ne priznaješ svoju grešku. A ne priznaješ, a ne priznaješ svoju grešku. Uvijek primjer života Resula sallallahu alaihi wa sallam. Buharija i Ennesari bilježe hadis od Ummi Seleme da je ona pošla sa posudom hrane posudom hrane kod poslanika sa ovoj da počasti njega i njegove drugo, njegove ashave. Dakle, ponijela je onaj e, tas najtanji od zemlje, zemljeni i u njemu hrana. I Aisha radi Allah od je to vidjela. Vidjela je svoje sobe da umu selama odnese hranu poslanik sa svim ashabima. Pa je uzela kamen, stavila, sakrila ga po svoj hranju i sačekala da dođe da najđe u selamu. I prišla joj je i razbila tanje i hrana je, hrana je ispala iz. To je poslanica Veselina, vidi, što su to vidjeli. Kako reaguje sa Veselina? Ustaje, ustaje, uzima hranu i pokupio je sve ono ponovo vratio u tanje, spojio tanje jer bio razbijena dva dijela i stavio pred ashabi. I kaže, jedite, vašu je majku snaša ljubomora. Jedite, vašu je majku snaša ljubomora. Pogledajte reakcije poslanika sallallahu alaihi wa Zaista je to bila greška. U našim očima krupna greška. Kada bi nama naša žena to uradila, kada bi bili sami, ostala bi siromašnija sigurno za najmanje dva zuba. Ako bi to uradila u društvu, ako bi to uradila u društvu, Allah najbolje zna, bio bi to razlog braka. Bio bi to bio povod za razlog braka. A poslanik sa vlasa na postupa? Niti je opsovo, niti je uvrijedio, niti je otjerao, niti je zagalamio na nju, a kamo da je udari, a kamo da je, a kamo da razmišlja o razvodu hrana. Nego šta je uradio? Sakupio je tu hranu, kada su ashabi pojeli, onda je ona i razbijen i tanjir dao Aiši, jer je ona razbila, a njen tanjir je dao, njenu poslu je dao Umu Selimu umisali. I objasni razlog zbog čega je tako. Zbog, da ne bi ashabi pomisli da je više to odreagovala tako zbog njih. Ili da, ili da mrzi umu selemu. Ne. Ili da ima nešto protiv, protiv poslanika sa selem. Objasni razlog. Da je vašu majku je smrta ljubomora. To je prirodno stanje kod žene. Ibrahimova žena Sara naređi i daje, poklanja Ibrahima islamu hađa. Poklanja je, kad je dobila dijete, ljubomora, ne može izdržati. I mora Ibrahim Selam u Meku u Meku da se ne isahađe. Dakle, to je prirodna osobina koju razumije poslanik sa zemlje. I nas uči da treba da razumijemo. Ne samo da kaže, vidi kako je sam postupio, nego tako ti treba da postupiš. Resul sa zemlje na učite, učite. Dakle, opraštanje i traženje pregrešaka i lijep odnos to su osobine muškarca. Posebno muslima. Dakle, to su osobine muškarca. Zašto govorim? Namjerno govorim muškarca. Jer nije muškarac onaj ko pokazuje srđbu u svakoj situaciji, kad ja sam muško i mora biti moja starija. Ne, ti nisi muško tada. Muško si kad pređeš preko, to je osobina muškaraca. Da osagura, da osagura. Često puta mi znamo da su, su naši stari govorili, osobina, osobina žene, žena su mušićevost, brzo se naljudi, brzo se brzo reaguje i tako da. To nisu osobina muškaraca. Osobina muškarca je da oprosti, da pređe preko uvrede, da pređe preko, preko, preko određene grešine. Zato, brate, ne zaboravi ako žena jednom pogreši, ako deset puta pogreši, da je to oprostiš. Ne zaboravi na njenu dobrotu i njene, njene, njen, njen trud i njen, njene stvari koje ona prema tebi čini hiljadu puta, njeno dobročinstvo, koje je učinjeno ne hiljadu milijun puta, Nemoj da to sve zaboraviš na osnovu jedne ili ili nekoliko grešaka. Pogledajte šta kaže sa sve Aisha. Kaže, o Aisha, Ja znam kad si ti ljuda na mene, a kad si raspoložena pra mene. Kaže, kako znaš ja Rasulallah? Kaže, kad god kažeš za nešto, ne tako mi gospodara Muhammedovog, ja znam da si ti raspoložena pra mene. A kad god kažeš, ne tako mi gospodara Ibrahimovog, ne spomeneš moje ime, ja znam da si ti raspoložena pra mene. Subhano, što je išla sa ljudima poslanika sa Zašto? Ali poslanica Selem zna da je to ljudsko ubiče i prilazio je kao, prilazio je kao, kao ljudskom biću, kao stvorenju koje, koje je stvoreno krnjavo, koje je takvo kako jest. I uči, uči muslimane, uči umme do sudnjeg dana, ostavlja primjer kako treba se, da se, da se ponašam prema ženama. Dakle, mi često puta spominjemo greške žene, ne spominjemo njihove vrline. Evo, navešemo samo jedan primjer. Često puta neko od nas napravi neku gozbu. Da li bila, da li bila akika ili nešto drugo, I naredi ženi, uradi to, očisti to, pripremi toliko hrane, pripremi takve vrste hrane i sve ostale poslove, pored djece, pored, ona uradi. Ona uradi i ti to smatraš normalnim, to mora uraditi ona. Ne pitaš je li joj teško, je li se umorila, je li joj treba pomoć, je li joj treba bilo što drugo, ne, ne. Ako ne nekad, kad, samo nekad kad pogriješi, gotovo, kao da nikad ništa nije dobro uradio ti se naljutiš, provociraš, izazivaš ili čak ćeš ili čak tuđeš. Dakle, te, te stvari, kad sve na dunjalu, moramo preko njih prelaziti. I često puta, ili najviše puta, grešk zbog sitnih malih stvari i čarki dolazi do krupih problema u bravu. I takvi ljudi su poput, poput Beduina koji razgovaraju sa svojom ženom. Kada je njegova žena, došla žena kod Beduina i kaže mu, e slušaj čovječe, ja kaže ću uzeti kupu i ispreću, ispreću je i onda ću prodati to što, što ispredem i što, što opletem i kada je kupit ću, kupit ću Kaže joj muž, e kada je dobro i kad je kupiš, opet ću ja jahati. E kada ne nećeš nego ja. I tako se svađali ko će jahati nepostojeću drvo da je, da je na kraj razvao, da, se, da se razvao. Jer se nisi mogli, nisi mogli sporazumijeti. Dakle, vjerujte da ima takvi stvari kod nas zbog običnih sitnica, zbog običnih gluposti koji ne zavređuju nikakvu pažnju, dođe do krupnih varnica, do, do, do, određen, do, velikih, do velikih problema, nešto ba se sa oravom. Pogledajte, prenosi se predaja da je Aisha radi Allah tamo čak u srđbi. U jakoj se mi rekla poslaniku sallallahu alaihi sallam e en tebladi tazu'u enneke nebis. Jesi li ti onaj koji za sebe tvrdi da je poslanik? U srđbi. Šta radi poslanik sa sve? Pogledajte riječi, poslanik sa sve se, kaže, nikad se nije tako slatko nasmijao. Su poput, poput beduina koji je razgovarao sa svojom ženom. Kaže, njegova žena, došla žena kod beduina i kaže mu, e slušaj čovječe, ja kaže ću uzeti, kupit vune i ispešu, ispešu je i onda ću prodati to što, što ispredem i što, što oplete i kaj kupit ću, kupit ću kaže joj muž, e kaže dobro, i kad je kupiš, opet će ja jahat. E kaže, ne nećeš nego ja. I tako se svađali, ko će jahat ne postojeću devu, da je, da je na kraj razvoj, da se razvoj. Jer se nisu mogli, nisu mogli sporazumijeti. Dakle, vjerujte da ima takvi stvari kod nas. Zbog običnih sitnica, zbog običnih gluposti, koji ne zavređuju nikakvu pažnju, dođu do krupnih varnica, do, do, do, određen, do, velikih, do velikih problema ne sebaši sa ubraku. Pogledajte, prenosi se jedna predaja da je Aisha radijallahu ta'ala čak u srđbi. U jakoj srđbi rekla poslaniku sallallahu alaihi sallam e enter ladi tazomu enneke nebis. Jesi li ti onaj koji za sebe tvrdi da je poslanik? U srđbi. Šta radi poslanik sallallahu alaihi sallam? Pogledajte, riječi, poslanik sallallahu alaihi sallam se Kaže, nikad se nije tako slatko nasmijao. Nasmijao se. Zbog čega? Srđba. U srđbi je čovjek isto kao da je pijan. Zna šta govori i po je tako. U srđbi razlog braka ne broji se. U srđbi izgovorene riječi ne broje se. Pijano stanje. Čovjek ne može se kontroliše. I poslani se sve i to zna i na taj način uči, uči, uči vjernik, uči moment. Tako, tako izgovorene riječi. A ima i kod nas toga dešava. Često puta čuli da žena kaže, bra, da žena kaže svome mužu, ti se nam se pravi da se učen, da se mu deliš, da se dobar daja, da si ovakav, da si onakav, i zbog toga bude problem. Zbog toga bude... A ona to kaže u srđbi. I valla, ako je srđba u pitanju, ako nije druga, ne, neka druga vrsta provokacije, sigurno se svaka žena pokaje zbog toga, zbog ti riječi. Bez obzira što ti kaže. Lahka ili teška ureda bila, vjerujte da se žena pokaje. I ako ti budeš reagovao na pravi način, ona će doći pokajnički i tražiti izvinjenje. A to je ono što održava brak. Nemoj reagovati u tom trenutku na drugom način. Znate, dakle, to je Resul sallallahu alaihi sallam koji od kuće pravi džennet. Od kuće pravi džennet. I kada se rasrdi, njegova žena ubi blago, ubi blago dostupi. Sljedeća stvar jeste, braćo, dakle, sljedeći metod u radu, u odnosu sa ženom, u toj umješnosti, jeste ukrašavanje i mirisanje i uljepšavanje žene. Što se tiče ovog uljepšavanja i ukrašavanja, ovdje često puta postoje dvije krajnosti. Ljudi ne razumiju što to znači. Dakle, ovdje se prije svega govori o ukrašavanju muža prema ženi. Jer kod nas je samo poznato ukrašavanje žena kod prema muževima. I onda se radi o tom ukrašavanju muškaraca, tu se ide u krajnost. Pa muškarci mnogi razumijevaju ukrašavanje da se dobro obrije, da se sredi, da se, da se namiriše i tako dalje. Dakle, da uradi one stvari koje po svijetu nisu, nisu dozvoljene. Nisu dozvoljene. Međutim, u čemu je, drugi idu u drugu krajnost, pa se prave veliki ispostnici zahidi, pa pusti bravu pa je nikad ne pere, pa pusti kosu pa je rijetko kako će svija. U starom dijelu voda da je pokazao svoju skromnost i tako dalje i tako dalje. To je ono što izaziva, izaziva negodovanje kod njegove žene negodovanje u svakom pogledu i često puta to može biti veliki problem, veliki problem u braku. Jasno je da žene u ovom pogledu i veća, onda imaju veće obaveze i da njihovo uskraćivanje ovih stvari muževima poteže za sobom veće posljedice. Međutim, mi večeras govorimo o muževima. Inša Allah doće na red, doće na red govor, govor upućen samo ženama kao suprogama. Međutim, i kažem da jedan od uspješnih sredstava u pridobijanju ženskog srca svoje žene, jel, svoje kao supruge, jeste ukrašavanje i uljepšavanje. Upitana je Aisha radijallahu ta'ala anha, čime je poslanik sallallahu sallam prvo dolazio, kad bi do... čime bi počinjao kad bi uđe u kuću? Kaže, prvo bi počinio sam i sva. Prvo, šta to znači? Učenjaci kažu, to znači da je Resul sallallahu alaihi sallam, zašto je koristio mi sva? Da bi, kako smo malo prije govorili, dočekao svoju ženu doći ili joj prišao i poselamio se sa prijateljskim poljucima. Dakle, priprema se u kući, hoće da napravi takvu atmosferu. Da dobiješ žensko srce, da dobiješ srce svoje žene, da joj pokaže ljubav i pažnju prema njoj i kada je prvo počinje sa mi svakom. Kaže Ibn Abbas, ja se svojom ženi ukrašavam i mirišem isto kao što sam ukrašava i mirišem mene. Jer kaj ja ne volim da omalovažim jedno njeno pravo, a tražim od nje da izvršava svoje obaveze. Zašto? Zato što je Allah Đelešanuhu rekao وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُفِ One imaju isto toliko prava koliko je obaveza. Dakle, žena ima isto toliko prava koliko obaveza. Nemoj zanemariti prava, a govori samo, govori samo obavezano. I kaže Kurtubi bi ove reči Ibn Abbasa, uljepšavanje, ukrašavanje svoje žene je ono što ona voli i što će je od pomisli na drugog muškarca. Od pomisli na drugog muškarca. I valua je ovo vrlo, vrlo važna stvar. A što tiče brijanja dlaka, stivi mjesta izbog pazduha, rezanje noktilju, mirisanje, misvak i tako dalje, to su prirodne stvari. O tome kada ne, go, o tome ne treba ni govoriti. Međutim, mi smo mogli o tome čak govoriti. Mnogi te prirodne sunnete ne ispunjavaju, ne ispunjavaju i ne, ne, ne, koriste, ne koriste taj sunnet i, i naredni poslanika sa se izrašavaju. Zato je pohvalno uljepšavanje putem lijepe odjeće u svakom i mirisa i tako dalje u svakom stanju svoje ženi, jer ona od tebe traži isto ono što ti tražiš od nje. Pogledajte primjera kada je jedna žena došla sa svojim mužem kod Omera radi Allah ta'ala, on je bio sav raščupan, prašnjav, prljava mu kosa, prljava, prljava, prljava odjeća i kaže ova žena Omeru, o, ja Omeru mu'mini, ja više ne želim svojim čovjekom da živim. Razveri nas, razveri nas. Omer je bez i prije nego što je ovaj bilo što rekao, razumio zbog čega je to tako. Pa je poveo čovjeka na stranu, kaže mu, idi, okupaj se, ošišaj se, namiriši se, obuci novo dijelo, ako nemaš, dobit ćeš za novo dijelo, pa se pojavio. I kad je čovjek otišao i obavio sve to i vratio se, kaže ona iziđi pred svoju ženu. Kad je on išao, ona je pobjegla od njega jer ga nije prepoznao, misla neki drugi čovjek. <laughs> kad, ga, kad ga je prepoznala, onda se vratila ponovo njemu. I bila bila zadovoljna s tim se one vama ukrašavaju i uljepšavaju. Sljedeća stvar jeste zadovoljstvo sa ženom. Zašto braća ovo? Prije svega, zbog situacije u kojoj se mi danas nalazimo, koja je obilježena velikom fitnom, velikim fesadom i velikim neredom, velikim neredom. I oni, onim ljudima koji pozivaju u razgovičenost i razvrat i kojima je danas žena postala najjednog i metod za zavođenje, za zavođenje ljudi. Zato pogledajte časopise, pogledajte televiziju, pogledajte filmove koji se prikazuju u kinima i tako dalje. Vidjet ćete da je sve u znaku golih i razvratnih žena. Golih i razvratnih žena. I to je ono što i te kako može unicati na čovjeka njegovo srce. I na njegov iman, i na njegov odnos, ako bude, ako ga šeitan uspije zavest s te strane, da, na, na, da, da utiče na velike probleme, pa to je velike probleme u njegovom braku. Jer muškarac koji gleda filmove, koji gleda te časopise, koji gleda te razgoličene žene, razgoličene žene u tim časopisima, koje su davno prodale svoj obraz i koje od svoje ličnosti imaju samo, samo smrdljiva tjelesa i ništa više, međutim, time uspjevaju vodite. Jer čovjek ima osjećaj prema toj ženi bez obzira, bez obzira šta mi govorili o tom tijelu i koliko ono bilo bezvrijedno, bezvrijedno u svojoj štini. Zavodi, zavodi time. I mnogi brakovi, brakovi su vallahi propali zbog toga. Zašto? Kad čovjek čita porno časopise i gleda. Gleda te žene i uporedi se svojom ženom. Svaka mu ljepša od njegove žene, a? I svaku mu želio svaku od tih žena u tom časopisu, na filmu, na internetu danas, a ima i takvi, čak među nama, koji, koji, koji gledaju preko interneta, navodno, zbog nekih drugih stvari, ali kasno u noći, kad žena spava, gleda, gleda porno filmove i tako dalje. I te smucavice namještavke od strane kjafira, od strane nevjernika i svih onih koji žele da, da, zavedu, da zavedu muslimana ili musliman. I onaj kome se otvore, pred kojim se otvore vrata ove bitne braćom, taj postaje klin šeitana i svoje, i svoje duše i svoga nersa. I gledajući te slike, dakle i u taj razvrat, on će istraživati tu ljepotu i onda će mu se njegova žena učiniti ružnom. I onda će njegov život biti u znaku onoga, kako je rekao jedan islamski učenjak, kada bi iskoristio sve žene i kada bi ih sviju imao, i ako bi čuo da na istoku, krajnjem istoku ima još jedna žena, ti bi nju poželio. Jer strast je nezasitna, nju ne možeš zasititi. To je šeitanska vesvesa Allah i slabost imana. I slabost imana. Zato se dovolju sa blagodati koji ti je Allah Đelešanu podario. I tako mi je Allaha, i tako mi je Allaha, i tako mi je Allaha. Ako budeš tako postupio, kad, se, kad god te šetan zavede s te strane i ukaže i na tu fitnu, vrati se svojoj ženi. Zadovoljan sa Allahom, žel sam što ti je podario, Allah vidjet će da ti je pažna najljepša. I Allah će ti je još više uljepšati i ukrasiti i zadovoljstvo ti povećati u tvojoj, u tvojoj, u tvojoj duši. I, hoće, i postajte poslanički vijek za to. Poslanikov vijek za, za, za ove stvari. Resul sam Allah, kako bi prenosi džadir, radi Allah, je jednog dana vidio ženu koja se pojavila. Pa je onda nakon toga došla njegova žena za ide. i on je ušao sa njom u njenu kuću, u njenu sobu i imao sa njom odnos. I pogledajte, izlazi među ashave ponovo, pogledajte kako je odgaja. I kaže im, kaže im, znajte da se žena kada dolazi i kada obrazi pojavljuje u liku šeitana. Pojavljuje u liku šeitana. I kada vidite nešto od toga, kod neke žene, vratite se svojoj kući vrat i sa svojom ženom ćete otkloniti to što je bilo vašim mislima. To što je bilo poniklo vašim mislima, vašim, vašim srcem. Jer, kao što je rečeno, duša želi i traži samo novo i zabranjeno. Ne može zaštiti, ne može, samo daj nešto novo. Uvijek nešto novo. I ono što je, ono što je zabranjeno. Sljedeća stvar jeste sjedinje i pričanje sa ženom dogovaranje sa ženom o stvarima koji su vezani u život. Mnogi muškarci, mnoga braća, braćo zapostavljaju i ne dešavaju ove stvari. Mnogi muškarci i mnogi muževi nemaju vremena za svoje žene. Ova ide na fakultet, drugi radi, treći trenira, četvrti ima neko svoje, neko svoje društvo, a žena u njih samo uči. Gdje su tu prava žene? gdje su tu prava djece prema, gdje su tu prava djece od svoga, od svoga oca? Gdje je razgovor sa ženom? Jer čovjek misli da je oženio ženu samo da mu rađa djecu, samo da mu pere veš, da mu sve pospremi, da se radi, da ga sve čeka gotovo i tako dalje. Zar ne zna da je ona ličnost, da ima srce, da ima dušu, da ima osjećanja i da želi o istinu da razgovara s nekim kao što ti da želiš, kao što i ti svaki dan nadi kada nekoga s kim ćeš razgovarat, s kim ćeš pričat, s kim ćeš se posavjetovat i tako dalje. Sjedi s njom jedan sat, sjedi dva sata, razgovaraj o problemima u braku, razgovaraj o vjeri, razgovaraj o ahiretu, o sudnjem danu, o, o porodici, kako odgajaj porodicu. Dakle, posvedi pažnju, posvedi pa- pažnju ženima. Vidite li, dakle, e, to je vrlo bitno, to je vrlo bitno za ženu. Dogovaranje sa ženom, braćom, i traži savjeta od nje kod žene budi osjećaj vrijednosti. Ona osjeća da je vrijedna kod tebe i da je postojiš. Zato ona olavažava i njena njezin savjet, njena njezin, njena njezin prijedlog. Prvo, ona će vidjeti da je cijeliš i ti ćeš njoj pokazati šta je u tvojoj duši. Otkriš u svoje stanje, pa će ti možda ona predložiti dobar prijedlog. Pogledajte poslanika sallallahu alaihi i sallam kako uvažava mišljenje svoje žene. Sjetite se Hudejbiji. Na Hudejbiji šta je bilo? Šta se desilo? Kada, su, kada je poslanik sallallahu alaihi wa sa ashabu na, na, na, na, na hađ, odnosno na umru, i zaustavili su i mušicu na Hudejbiji, ne može dalje. Poslanik sallallahu alaihi wa naređi da se vrati. I naređi da se tu zakonju kurbane i da se obriju glave. Kao da su bili u Mekiji. Niko neće da sluša krivo ashabima, tako mreka blizu, a tako daleko. Želi da uđu Meku, da obave umru, da obave hačke, da obave hačke obrede tu, u Meku. Poslanica se jedna što da radi. Odbije to slušnost poslaniku. I gdje odlazi? Odlazi u šator svoje žene u Museleme. I kaže o Museleme, šta da služi onaj narod koji odbija, kakvu služi zaslužuje, koji odbija poslušnost poslanika. Odbija naredu poslanika Allahu kaže ona, ja Rasulallah, najbolje je bilo, i ja ti to predlažem, da ti iziđeš i da prvi zakonješ kurba, da ništa ne govoriš i da prvi obriješ glavu. I poslanik sada sedem sluša taj savjet, izlazi, koji je kurban prvi i obriješ glavu i svi su sad za njim to učinili. Svi su sad za njim to On je Allahov poslanik, njemu dolazi Džibril, ali ulazi kod svoje žene sve savjeti i da od njih, da od njih, da od njih traži, traži prijedlog. Zatim Hatidža radijallahu ta'ala Zar ne znamo, zar ne znamo i smo zaboravili da mu je bila najviša podrška? Kaže mu, i kada je prestala objava jedno izvjesno vrijeme, kaže mu, ulazi mu Hatiđe i tješi ga i kaže, tebe Allah neće izdati. Tebe Allah neće izdati, ti sigurno Allahu poslaniku ti hraniš siroče, ti poštuješ robinu, ti, ti, ti, ti nisi lažu, ti nisi nepravedan. I spominje sve njegove osobine i I čak mu jednog dana dolazi i kaže, kada ti dođe Žibril, kaže mi, kada ti, kad se pojavi Žibril, recimo, obavijesti me, pa se pojavio Žibril, pa se pojavio Žibril, kaže, došao je. Onda je ona, onda je ona sjela kod poslanika, sa sam sjela kod krivo, kaže, vidiš li ga sad? Kaže, vidi, pa je onda odgrnula dio svoje odjeće. Kaj vidiš li ga sad? Kaže, ne vidi. Kaj to je u istinu melek, jer da je šeitan ne bi pobjegu. Ne bi pobjegu kad sam je odgrnula dio svoje. Dakle, pomaže poslanicu sa veselim, ubježuje ga. Nema ga što ubježiva, ali pomaže mu. Bude, daje, daje mu podršku. Daje mu snagu, snagu njegovu njegovu poslaničkoj misiji i on prima njene savjete i prima, prima njenu, njenu podršku. Dakle, mora se pokazati ta ljubav i njenost i rahmet gdje je lijep odnos, lijep odnos i ljubav, govor i pohvala, pohvala, vallahi pohvala njene ljepote. Zašto ne pohvališ njene ljepote svoje žene? Zašto ne zahvališ pred njom Allahom i kaže hvala ti gospoda kad si mi podario ovakvu čeljar, ovakvu insana? To ona voli, to, to, ona, to ona voli. Pohvali njeno djelo, pohvali njeno djelo, pohvali ono što ti ona uradi i ona ono što ona tebi napravi. I vallahi, vallahi braću, probajte ovaj metod. Ebu Hureyre prenosi od poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao oporučujte ženama dobro jer su one stvorene od krivog rebra. Ako ga, ako ga pokušaš ispraviti naglo slomit će se. Ako ga ostaviš tako, ako ga ne budeš ispravio, ostaće, ostaće krivo. Pogledajte kako su mu feske izvukli odavde, odavde nekoliko pravila. Kako su mu feske mudri učenjaci izvukli odavde. Kar ovaj hadis je politika kompletnog života u bravu. Sva politika je u njemu. Kako? Kaže, kad poslanica Srbim kaže, pažite, ona je stvorena od krivog rebra. Ako je budete naglo, ako to rebro naglo budete istavljali, slomit ćete ga. Što to znači? Kažu učenjaci, kaj nemoj istavljati neke stvari koje nisu bitne. Koji su lijepe i kad ostanu krive. Dakle, a dozvoljene su pošerijete. Nemoj biti uporan da svaku sitnicu ispraviš, jer ne možeš je nikad ispraviti. Ne možeš je nikad ispraviti a je ono što se mora ispraviti, pa ćete te Allah pomoći u Pa ćete te Allah pomoći u tome. Dakle, ne budi sitničav. Šta, šta ovaj hadis podrazumija? Nekoliko osobina. Mudrost, mudrost rad sa ženom, ustrajnost i sabr. Sabr na, tim, na, tom, na tom iskušenju i sabr u tom radu radi, radi svog vodnika u svojoj porodici i tome životu. Zato čovjek mora na najvišći način da postupa sa svojom ženom. Ako bilo je Saj od Enesa, radi Allahu ta'ala, da je Resul sallallahu alaihi sallam bio sa Safijom na putovanju. A to je bio njen dan. Poslanik sa sallam kad je na putovanje, žena koja čiji je dan bio eh, ta, nje, tada, ona bi krenila na putovanje. To je bio dan Safije, radi Allahu ta'ala, anha, i ona je došla poslanik sa sallam plačući. Plaka, uplakana je došla. Pa kaže, šta ti je? Došla poslanik sa sallam, vraća se njoj, I pogledajte, kaže Enes radijalahu, vidjeli smo da joj rukama svojim briše suze. Svojim prstima joj briše suze i kaže šta ti je, zbog čega plaćeš? Kaže, dao si mi nestrašnu dahalicu. Pa je utješio, govorio je lijete riječi, savjetovo i tako dalje, međutim ona je odbila sve osim da plaši. Nakon toga, kad je Resul se nije mogao razumiti, onda je vratio kući. Vratio je u sobu i krenuo na put. Kad je htio da krene, došla je Aisha. Pa kaže, šta je kući, kojim dobrom kući mi pošla? Kad je došla mi je Safija i poklonila mi je svoj dan. Dakle, dozvolila mi je da danas ja s ovom putujem. Ona se ne ljuti, ona se ne ljuti na to. I Resul je Aisha je krenula, krenula s poslanikom sa ovom sebi. Drugi slučaj. Numan je Bešir prenosi da je došao je u Bekr od poslanika sa sami tražio izum. Tražio se da, da uđe kod njega, u njegovu sobu kje bio sa Aishom i čuo je kako Aisha se deri na poslanika sa sebe. Povišenim glasom govori. Pa je u Bekr ušao i odmah direktno krenuo prema njoj da je udari. Da je udari i go, govoreći boj se Allaha da ti dižeš, da ti, ti da dižeš glasno poslanika. Na Allahu poslanika. Poslanica se sada se ispriječio između, između njih i sakrio ljudi za svoja leđa nije dao uvijek od I onda je Bekr izišao, a on, onda je on sjeo pored nje, po sve i kaže, jer se ne da Iša kako sam te spasio drugog čovjeka. Nakon toga ponovo je Ebu Bekr traži izun, traži da uđe kod, kod njih i zatiče i smiju se. Smiju se, sjeli zajedno i i kaže Ebu Bekr, zaista je vaša rat i mir i u ratu i miru jednako se, jednako se ponašaju. Sljedeća stvar jeste pokazivanje ljubavi prema ženi. To nekada biva riješima, a nekada prvo. Rasul sallallahu alaihi wa sallam na kraju jednog hadisa koji je već, inša Allah, ako budemo govorili, kad budemo govorili u nastavku, inša Allah, hoćemo koji se odnosi na žene, možda spomenuti taj dugi hadis gdje je 11 žena raspravljala o svojim muževima pa se spominjali njihove osobine, a tu je s njima sedjela i Ummu Zer, žena Ebu Zerra, koja je, koja je opisala tako lijepo svog muza, zbog toga što se lijepo prema njoj obhodi. Pa kaže, da su se ova Selema Aisha, znajući za ovaj slučaj, a i ona zna to, kaže, o Aisha, ja sam prema tebi kao što je Ebu Zer prema Ummu Zer. A pogaj šta Aisha odgovara, kaže, ja Rasulallah, oca i majku bi dala za sebe. Ti si prema meni vrlo vladi bolji nego što je Ebu Zer, u Umu Nego što... a Umu Zer u tom hadisu, u toj priči sa tim ženama spomenula sve osobine, to su stihovi, dugi stihovi, lijepih osobina prema, prema ženi. A Iša kaže, zna sve te osobine, kaj ti si vrlo vladi bolji prema meni nego što je Ebu Zer prema Umu Zer. Što se tiče dijela u životu Rasula, prema njegovim ženama i pokazivanja ljubavi prema ženi, nije mnogo, spomenut ćemo samo neke. Muslim bilježi u knjizi u poglavu o Ajzu. Od Ajše radi ono tamo koja kaže, ja sam pila vodu šaše dok sam bila u Ajzu. Pa ja su sam sada zatražio to i dala sam mu i on je svoje usne stavio tačno na mjesto gdje su bile moje usne. I pio je vodu. Pa da bila je u Ajzu. Bila je u Ajzu. Pogledajte poštovanja poslanika sa sebe prema, prema, prema, prema ženima. Danas ljudi kad žena je kad je žena u hajdu, razno razni načina, na razne načine vriječaju. Ne samo židovi koji sada smatraju nečistom, koji neće da im prilazi i tako dalje, nego sam čitao u jednim novinama kako se, nati, kako, uh, se natječu ko će više izmiti loši osobina za ženu kad ima hajdu. Pa jedan kaže, meni žena se tada, tada smrdi na pokvarenu ribu. Pa drugi kaže ovako, onako i tako dalje. Dakle, omalovažavajući ženu, zbog tog jednog stanja koje je Allah podario. A poslanik sa veselem u tom stanju pokazuje kako treba da postupi musliman. Stavlja svoje usne i pije čašu gdje stavlja ona. U drugom hadisu kaže Aisha, ja sam jela meso. A bilo je, bilo je kosti, dakle na kosti, na kosti bilo meso. I ja zagrizla sam i vidjeli su se, vidjeli su se tragovi moji zuba. I dala, poslanik je od mene tražio sa ovom srdem i stavio je svoja usta i svoje zube tačno na mjesto gdje sam ja stavio. Dakle, tragovi i pljuvački zuba. Znak pažnje ljubav prema, prema ženi. Kada bi nama zabila jabuk lana koji je zabila, mi ne bi možda bi sjekirom to odvojili. Da, da se ne vidi, da se ne vidi ti tragovi. Zatim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tako postupa kad je žena u hajzu. Može li neko kazati da to poslanik sa sallam radi zbog toga da bi, da bi, da bi zavodio svoju ženu želeći odnos na nju? Ne može, u hajzu je u hajzi, nego pokaziva pažnju i ljubav. Pažnju i ljubav. Dalje, a iša radi ovak nam kaže, bija sam u hajzu, a redu sam vrsa bi nasloni svoju glavu na moje krilo i učili Kur'an. I učili, učili Kur'an. Dakle, to je dokaz koliko je Resul Selem imao poštovanja prema svojim ženama i koliko je pažnje pokazivao i ljubavi i uputio muslimane i muslimanke da na taj način se na taj način ponašaju. Sljedeća stvar je temeličnog potpomaganje u ibadetu, i u nafilama i u zikru. U tome, u, u tome je Allahu zadovoljstvo i u tome je oživljavanje kuće, brate i sestre. I vama i nema ljepšeg prizora i nema ništa slađe u bračnom životu ko kad muž i, žena jedno drugo posjeću na ibadet. Jedno drugo posjeću na pokornost Allahu zadovoljstvo. Kada to kaže sa srlem dunjavuk je užitak, a najbolji njegov užitak je dobra i čestita žena. Najbolji užitak je dobra i čestita žena. To su ovdje napas prenosi da je od Žumejrije, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam izišao rano, izišao rano u Beći od nje, da klanja sabba i kad se vrati, ona je, ona je zikrila, ona je zikrila i klanjala i kaže kad, se, kad sam se vratio, ponao sam zatekao na istom mjestu gdje klanja izikri dakle uči Kur'an, spominje Allaha Đalešanom i kaže Aisha radi Allaha u drugom kada je drugom hadisu, kada rešu sa veselani klanjaj dugo noći i onda mi probudi mene da ja sa njim klanjam. Probudi mene da ja sa njim klanjam. A je budao bilježi hadis u komentari poslani sallallahu alaihi wa sallam, neka se Allah smiluje čovjeku koji ustaje najveće da klanja noći namaz, pa probudi svoj, budi svoj žen da ustane, pa ona ne stjegne, ni da ne htine, nego ona se, ona još uvijek spava, a onda on uzme vode pa je polije, pa je polije da se razbudi. I neka se Allah smiluje, smiluje ženi koja ustane da klanja noći namaz, pa onda budi muža, a on neće, šeitan ga dodi pospan, ona uzme vode pa ga, pa ga polije po lici, tako ga, tako ga razbudi da zajedno, da zajedno klanjaju. A u sljedećem periodu Ebu Sejda Lahudrija, kada Resul sallallahu alaihi sallam, kada muž i žena zajedno ustaju noću, da klanjaju dva rekiata, Allah je upiše među one koji Allah puno spominju. Allah je upiše među one koji Allah, koji Allah puno spominju. I sljedeća i zadnja stvar koju želim upomenuti jeste šala i razono da se ženom. Šala, igra i razono da se svojim ženom. Nesai bilježi hadis od Aisha radijallahu ta'ala anha da je da je nju posjetila sevda, žena Rasula sallallahu alaihi sallam. I Rasul sallallahu alaihi sallam je došao kod Aisha i vidio njih, zatekao njih dvije. I kaže, pogledajte, sjeo između nas dvije. I jednu nogu je prislonuo uz moje, uz, uz moje krilo, a drugu uz sevdino. I ja sam donijela hranu, donijela sam kašu s mesom. I rekla sam sevi, jedi, šalili se. Smijali se i kaj, jedi kaže, sebe rekla, ne mogu Aisha, ne mogu jesti, jela sam, nisam gladna. Kaže, vallaha, ili ćeš jesti ili ću ti zamazati lice kašu. Pa kad nije htjela da jede, ona je uzela kaše i zamazala lice. Onda je poslanik sa srlem uzeo kaše i zamazao Aishino, Aishino, Aishino lice. I, i, i smijeli su se. I onda je neko pokucao na vrata, pa je poslanik se pitao, ko je, kaže, Omer. Kaže, čem se, vjerite, operite se, operite sva lica, ide, ide Omer, moram ga, moram ga primati. Dakle, to je postupak, pogledajte kako se jednostavno ponaša Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, čovjek koji je prima objav od Allaha Đelešanu, koji je naš učitelj, naš vođa do sudnjega dana. I dakle, to su neka pravila u radu sa ženom i u odnosu sa ženom to čovječe, znaj da je ključ sreće u braku, u tvojoj ruci i nemoj da ga, nemoj da ga izgubiš i propastiš ti si u mogućnosti da svoj život učiniš uz Allahu pomoć ili užitkom ili, ili gubilištem. Allaha Đalešanu molimo da nas učesti na istini, da naše brako učini srećni, poveća iman kod nas i kod naših, kod naših žena, da popravi naše, naše odnose u braku, da nam omogući da našu djecu odgojimo, odgojimo u islamu i da oni budu inša Allah dobri i bolji nasljednici, nasljednici i nosioci ove Allaha i veli ove emanete. Amin. Zatim Allah, eh? Subhanak Allah, amin. Ašhedu na Ja bih samo još nekoliko napomena, ko se ne moći se razdjelaziti. Prije svega, eh, vezano uh, za stav, želim da spomenem nekoliko stvari, a to je da tražim od vas jer braće se stara, jer jako se slabo piše za sav, jako slabo javljate, da pišete pisma, pišete svoje kritike, pišete, pišete članke, neke eseje, neke opaske, e, vezano za ovu sadašnju situaciju, vezano za, za ono što se dešava u Palestini, ono što se dešava kod nas u Bosni, vezano za izbore i tako dalje. I ne samo to, nego inače za, o SAF-u i o člancima koji se nalaze u SAF-u e, i tako dalje, da pišete da objavljujete vaša pisma i vaše, vaše tekstove. Nemojte to zaboraviti, pokušajte, radite, oprobajte, oprobajte se na peru. I druga stvar, uskoro inšala, počinje, počinje novinarski kurs, novinarski kurs, kurs koji organizuje SAF. I onaj, e, vi ćete, onaj koji je zainteresovan, neka se javi, neka se javi telefon u SAF-u koji, koji imate, koji imate u našem časopisu. I treća stvar, uh, alhamdulillah, Allahu Đežanu hvala na njegovim nezmjenim blagodatima prema nama, naša braća su onaj ponovo otvorila halal mesnicu i mini market u sto, dakle dole na u hrasu, blizu mene. ne znam kako se zove ulica. Pa inša Allah, bujrom, bujrom da, zna, da znate to, kupite